الدعوة للرحمن وحي من القرآن الدعوة للرحمن وحي من القرآن لا إكراه في الدين لا ظلم لا عدوان الدعوة للرحمن Svako živo biće će smrt okusiti i samo na sudnjem danu dobit ćete u potpunosti plaće vaše, vaše, vaše. i ko bude od vatre udaljen, udaljen, udaljen, i u dženju nečetu beden, beden, beden, taj je postigao šta je želi, i želi, a život na ovome svijetu je samo, samo, varljivo naslađivanje, ivanje.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 Donosimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji slijede na putu istine do sudnjega dana. Kao što ste čuli u najavi, cijenjena braćo i poštovane sestre, Večeras ćemo govoriti na temu Bitka na Hendeku. Pokušat ćemo spomenuti pouke i poruke iz te velike bitke, iz tog velikog historijskog događaja. Pokušat ćemo napraviti komparaciju između tog vremena i vremena u kojem mi danas živimo. Znači, ovo je početak jednog od dva nova serijala emisija predavanja koja ćemo mi započeti ovdje u našem centru. Prvi serijal je, kao što ste čuli, Bitka na Hendeku. Pouke i poruke, komparacija sa današnjim vremenom. Drugi serijal koji ćemo započeti, inša Allah, sljedećeg petka, pokušat ćemo komentarisati i tefsiriti suru El Hujurat, poznata kao sura Edeba, morala, ahlaka. Danas ćemo, ako Bog da započeti sa bitkom na Hendeku. Treba da znamo, braću moja draga, da je mnogo razloga koji su me ponukali da govorim o ovom velikom historijskom događaju. Mnogo je sličnosti između vremena u kojem su se našli ashabi i Allahu poslanika alaihi salatu wasalam prije se desila ova velika bitka, bitka na Hendeku. Pokušat ćemo, braću moja draga, da napravimo komparaciju između tog vremena i vremena u kojem živimo. Jer ovo vrijeme u kojem živimo, u kojem živimo zasigurno se odlikuje mnogim odlikama. A jedna od tih odlika kojima se odlikuje ovo vrijeme jeste da je to vrijeme savjeza, udruživanja ljudi u borbi protiv islama. Baš kako su se nevjernici u tom periodu, za vrijeme Allahog poslanika alihi salatu wasalam, udružili u borbi protiv Islama, u želji da iskorijene Islam i njegove sredbenike, tako ćemo naći da je od karakteristika ovog vremena da su ljudi ušli u alijanse, u saveze, u borbi protiv Islama. Sve u želji da se nanese velika šteta Islamu, muslimanima i da se preuzmu ili otuđe velika bogatstva koja muslimani posjeduju. Veoma je bitno, braću moja draga, da vidimo kako su se muslimani na čelu sa Allahovim poslanikom alihi salatu wasalam u toj bici ponašali. Kako bi i mi, inša Allah, uzeli pouku iz toga i da znamo kako da se ponašamo naspram današnjih neprijatelja. Pogledajmo samo u neprijatelje ove vjere, Allahove subhanahu wa ta'ala vjere u današnjem vremenu kako su se okupili u borbi protiv islama. Normalno, često se dešava da se oni bore protiv islama pod razno raznim plaštovima. Pa ćemo nekada naći da se bore protiv islama pod plaštom borbe protiv terorizma. Nekada se bore protiv islama pod plaštom ljudskih prava, a nekada se bore protiv islama otvoreno. Evo sada čitam na internetu, u Holandiji je došao prijedlog od njihove neke desničarske partije da se zabrani nošenje nikaba u Holandiji. Otvoreno, bez imalo stida, smatraju da je to simbol ugnjetavanja žena. A ne smatraju da je simbol nemorala da čovjek hoda polugo, mislim na žene. To nije simbol nemorala, ali je simbol ugnjetavanja žena da žena nosi nikab. Nema smetnje da židov u Holandiji nosi crni šešir, da pusti kosu, da časni pod navodnim znacima sestre nose se kako hoće, ali muslimani ne mogu da se nose kako hoće. To je samo, braću moja draga, jedan vid borbe protiv islama i protiv muslimana. Došlo je vrijeme, baš ono vrijeme kako je naglasio Allahu poslanik alihi salatu wasalam u vjerodostojnim hadisima, da će se neprijatelji Islama okupiti u borbi protiv Islama i protiv muslimana kao što se izjelice okup, okupljaju oko sofri. I baš, braću moja draga, došla su takva vremena da su se neprijatelji Islama okupili oko zajedničkog im cilja borbe protiv Islama kao što se izjelice okupljaju oko sofri. Pogledajte samo kako je providna ta njihova borba protiv islama. Naročito kada se bori protiv terorizma. Najbolje nam pos može posvjedočiti zato podatak koji je spomenula policija Evropske unije prije nekih mjesec dana, gdje su spomenuli da je u protekloj godini u Evropskoj uniji počinjeno 480 terorističkih napada, a samo su muslimani učestvovali u jednom napadu. A tolika hajka i toliki belaj oko islamskog terorizma. Svi ostali su mirni, mogu raditi šta hoće, koliko hoće, kako hoće. Samo muslimani su učestvovali u jednom napadu i protiv njih su pokrenute tolike medijske kampanje. Također ova bitka, vraću moja draga, karakteristična je po tome što su u njoj učestvovali židovi. Tako mi ćemo kroz ovu bitku da se upoznamo o nekim svojstvima kojima su opisani židovi. Da vidimo, braćo moja draga, kako su židovi u tom vremenu bili spremni kada im situacija bude odgovarala da prekinu svaki ugovor. Da poreknu ono što su kazali i što su obećali. Spremni su, braćo moja draga, na sve, samo kako bi nanijeli štetu islamu, kako bi nanijeli štetu muslimanima, kako bi nanijeli štetu onima koji slijedi Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Iako i oni sami su bili obavezni i danas dan su obavezni da slijedi Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Vidjet ćemo kako Allah subhanahu wa ta'ala opisuje da oni znaju Allahovog poslanika, da su ga znali kada se je pojavio bolje nego što su znali svoju djecu. Također, ova bitka je karakteristična po jednoj stvari, a to je da je to bilo iskušenje svim ljudima koji su tada živjeli u Medini i okolo Medini. To je bilo veliko iskušenje mu'minima. Normalno, to je bilo iskušenje i munaficima. Iskušenje i židovima koji su tada živjeli u Medini. Tako, braću moja draga, i danas iskušenja koja pogađaju ummet, zasigurno su jedan vid pročišćavanja muslimanskih safova. Da se pokaže ko voli i ko radi za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, a ko je njen neprijatelj. Također jedna veoma bitna stvar veže se za ovu bitku. Jeste, braćo moja draga, da su ljudi u tom vremenu židove smatrali velikim učenjacima, pobožnjacima, zato što su oni radili po tevratu, vratu Ehlul Kitab, Ali vidjet kako su kod ljudi pali kada su počeli izmjenjivati vjeru shodno situaciji. Tako ćemo danas, braću moja draga, naći neprijatelje Islama. Do prije možda godinu, dvije ili tri, oni su se krili pod plaštom demokratije i zaštite ljudskih prava. A borili su se u stvarnosti protiv Islama. Ali danas se razotkrilo sve to. Danas više nikome ne mogu soliti pamet da oni zagovaraju demokratiju. Gdje je demokratija u Iraku? Gdje je demokratija u Čečini? Gdje je demokratija u Bosni? Gdje je demokratija u Republici Srpskoj? Gdje je demokratija u Kašmiru? To je, braćo moja draga, samo plašt ispod kojeg su se oni sakrili u borbi protiv muslimana i islama. Prije nego što se slikom i tonom, ako Bog da, vratimo 1400 godina u našim mislima, u historiju da spomenimo samo neku niko korist izučavanja Sire. Jer veoma je bitno u ovom prvom našem druženju u kojem govorimo o bitki na Hendeku da spomenimo neke ciljeve izučavanja Sire kako bi, braću moja draga, ovaj ders i ovo predavanje dobio na svojoj težini. Kako bi znali zašto govorimo o ovoj velikoj bitci i ovom velikom historijskom događaju. Prva stvar zbog kojeg bi čovjek musliman trebao da izučava siru Allahu poslanika alihi salatu wasalam jeste pravilno svatanje i poimanje ličnosti Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Jedna veoma bitna stvar, a to je muslimani moraju doživljavati Allahu poslanika kao osobu koja je poslana od Allaha subhanahu wa ta'ala i moraju da budu spremni da mu se pokoravaju u onome što traži od njih i da ostavljaju ono što im zabranjuje nikako ne smiju gledati na Allahu poslanika samo da je on velikan i da je veliki historijski junak. Da, on jeste velikan i genije. Bio je genijalan u svemu, ali prije toga je bio Allahu poslanik. Neprijatelji ove vjere želi muslimane da navuku na tanak led, pa ćete vidjeti pisce, nevjernike, da stavljaju Allahu poslanika alihi salatu wasalam na čelo kolone velikana historije broj jedan Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam. ali braćo moja draga takav vid studiranja njegovog životopisa ne budi kod ljudi želju da mu se pokori a mi moramo studirati siru Allahu poslanika s tog aspekta da smo spremni da mu se pokorimo u svemu što traži od nas i da smo spremni da ostavimo sve što on zabranjuje također od ciljeva Izučavanje sire jeste, braćo moja draga, da bi se upoznali sa svijetlim stranicama Allahovog poslanika sallallahu alihi vseleme njegovog životopisa. Da vidimo kako je on, šerijat, vjerozakon, pretočio u svakodnevni život. Jer, braćo moja draga, Allah subhanahu wa ta'ala je znao da ljudi neće, neće prihvatiti šerijat osim ako vide čovjeka kako ga je pretočio u svom svakodnevnom životu. Da je Allah subhanahu wa ta'ala poslao meleka, ljudi bi došli sa izgovorom, meleki imaju svojstva koja mi nemamo. Ali, braćo moja draga, Boži poslanik je cijelu vjeru, cijeli šerijat pretočio u svakodnevni život. Također, od koristi izučavanja sire jeste i to da vidimo koliko je Allahu poslanik alihi salatu wasalam truda, snage, materijalnih sredstava ulagao u radu za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Zašto to? kada nam, braću moja draga, oslabi iman. Kada posustamo u radu za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, da se vratimo na siru Allahu poslanika, pa da vidimo kako je on trpio uvrede, kako je pješice odlazio u taif, kako nije imao u 23 godine svog života jednog dana koji se smatrao neradni dan. Nikada nije imao godišnji odmor, pa da nam to bude dodatno gorivo, u radu za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Također, od korist izučavanja sire jeste i to da je to, braćo moja draga, živi komentar Kur'ana i sunneta. Tako čovjek koji izučaje siru, to će mu u mnogome pomoći razumijevanje i svatanje Kur'ana i sunneta. Jer život Allahovog poslanika alihi salatu wasalam je živi komentar općih kuranskih ajeta ili općih hadisa koje je izrekao Allahu poslanik. I na kraju, jedna možda najbitnija korist od izučavanja sirije jeste, braćo moja draga, da informacije koje čujemo ovdje pokušamo da ih pretočimo u svoj svakodnevni život. Ne treba, braćo moja draga, da nam bude cilj izučavanja siri, da znamo sutra kada nas neko na nekom kvizu upita gdje je Boži poslanik primio objavu, šta je uradio, kada je uradio, ko je uradio, da se mi javimo da dobijemo nagradu i završeno. Ne, cilj izučavanja siri Allahu poslanika alihi salatu wasalam jeste da te informacije koje čujemo, njegov ahlak, njegovo ponašanje, propise, sve, braću moja draga, da to pokušamo pretočiti u naš svakodnevni život. Jer, braćo, mora da znamo da je to bio razlog što su prve generacije uspjele. I zadnje generacije ovog ummeta ne može ih popraviti ništa, zasigurno, kao što je kazao ima Malik, rahmetullahi alihi, zadnje generacije ovog ummeta ne može popraviti ništa osim ono što je popravilo prve generacije. Popravilo ih je šta? Pridržavanje za Kur'an i pridržavanje za sunnet Allahu poslanika alihi salatu wasalam napokon da se pokušamo, ako Bog da, tonom i slikom vratiti u historiju 1400 godina u društvu sa Allahovim poslanikom alihi salatu wasalam i njegovim ashabima. Što se tiče vremena kada se odigrala ova velika bitka, po tom pitanju islamski historičari imaju više mišljenja. Apsolutna velika većina islamskih historičara smatra da se ova bitka odigrala 5. hijđetske godine u mjesecu Ševalu. Ima oni historis, eh, historičara koji su smatrali da se odigrala u petoj godini, ali ne u ševalu. I imamo oni koji su smatrali da se odigrala u četvrtoj godini po hijri. Imam Ibnul Qajim, rahmetullahi alihi, u poznatoj knjizi koja je, vala Allahu, prevedena na bosanski jezik Zadul Ma'ad, kada govori o ovoj bitci, kaže ispravno mišljenje je da se ova bitka odigrala u petoj godini po hijri u mjesecu ševalu. Pa je tu argumentovao da je bitka na Uhudu po jednoglasnom stavu islamskih historičara desila se u trećoj godini po Hidži u mjesecu Ševalu. Pa su se mušrici i muslimani u toj bitci dogovorili da se opet sukobe za godinu dana, to je četvrta godina. Pa je četvrta godina bila mnogo sušna, pa su otkazali taj susret, pa su onda ponovili taj dogovor pete godine po Hidži u mjesecu Ševalu. Na ovo mišljenje neki ljudi su prigovorili hadisom u Buhari i Muslimu od Ibn Omara radijallahu ta'ala anhu. Hadis kojeg smo mi spominjali u zimskoj školi Islama kada smo govorili o znacima punoljetstva. Hadis u Buhari i Muslimu od Ibn Omara radijallahu ta'ala anhu. Pa kaže Abdullah ibn Omer ponudio sam se Allahom poslaniku alihi salatu wasalam u bitci na Uhudu a imao sam 14 godina. Pa me je odbio. Pa sam mu se ponudio u bitci na Hendeku pa me je prihvatio, imao sam 15 godina. Iz ovog hadisa šta smo shvatili? Da je razlika između bitke na Uhudu i bitke na Hendeku jedna godina. Ali islamski učenjaci su dali odgovor na to. Na to je odgovorio poznati islamski učenjak Ibn Hajar, rahmetullahi alihi, također imam El Bejheqi je odgovorio na ovaj hadis pa kaže to se podrazumijeva da je Ibn Omer radijallahu ta'alanhu kada se prvi put ponudio za bitku na Uhudu, imao je 14 godina, ali to je bio početak njegove 14. godine. A kada se ponudio za bitku na Hendeku, imao je punih 15 godina, što znači ipak je razlika između ove dvije bitke dvije godine. Jest, braću moja draga, da mi govorimo o bitci na Hendeku. Ali ne možemo, kada spomenemo ovakav hadis, da se kod njega samo kratko zaustavimo. Da se zaustavimo kod ovog velikog insana, islamskog velikana Abdullaha ibn Omera. Njemu bi bilo dovoljno šerafa i vrijednosti to što je njegov otac Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu o kojim ne treba govoriti, ali treba govoriti o njegovom sinu koji je bio poznat po čemu? Bio je poznat po velikoj ljubavi prema Allahom poslaniku i prema velikoj želji za slijedženjem Božijeg poslanika alihi selam. Zašto ovdje, prije nego što smo spomenuli želju za slijedženjem, to je svima nama poznato, spominjemo ljubav prema Allahom poslaniku. Braćo moja draga, želja za slijedjenjem poslanika mora doći kao plod ljubavi prema Allahom poslaniku, alihi salatu wasalam. I ljubav prema Allahom poslaniku je bila ta koja je njega učinila da žudi toliki, tolikom žudnjom da slijedi Allahom poslanika, alihi salatu wasalam. Pogledajte, braćo moja draga, tog velikana, od 14 godina on se nudi dobrovoljno da ide u džihad. 14 godina. Allahu ekber. U nas u ratu ljude od 30 godina je vojna policija tjerala da idu na linije. A pogledajte ashave. Od 14 godina sam dolazi i nudi se. Propinje se na prste da poslanik misli da je visok. I više od toga. Jednije prilike ga odbija. Ili kazao, elhamdulillah, ja sam pokušao. Sljedeća bitka, opet pokušaj dok nije uspio. Zašto? Želi da radi za Allahu vjeru. Želi da bude sa Allahovim poslanikom i na kraju krajeva želi da postigne ono što bi trebao svako od nas da priželjkuje. Želi da bude šehid na Allahum subhanahu wa ta'ala putu. Omladinci tog vremena, braću moja draga, poput ovog omladinca Abdullah ibn Omera, natjecali su se u ibadetu, natjecali su se u hrabrošću, natjecali su se u džihadu. A pogledajmo u čemu se natječe, braćo moja draga, naša omladina. Ti omladinci tog vremena imali su tako visoke ambicije. Imali su tako visoke ambicije da je Allah poslanik nekom od njih ko nije napunio 20 godina povjeravao da vodi vojsku. Vojsku u kojoj je bio Ebu Bekr i Omer radijallahu ta'alanhu. Kao što se desilo sa Usamom ibn Zejdom. Zamislite, braću moja draga, Boži poslanik je povjerio u sami Ibnu Zejdu da vodi vojsku u kojoj su bili Ebu Bekr i Omer radijallahu ta'alanu, a nije bio napunio 20 godina. A pogledajte komparaciju tog stanja i stanja naše omladine. Naši omladinci, cigara u ruci, naušnica u ušima, ošišan na način kako ponaša nekog glumca, igrača, pod dejstvom droge, nerijetko pod dejstvom alkohola, pijenje alkohola, konzumiranje duhana je normalna stvar za muslimanske mladiće, za muslimanski mladići. Činjenje bluda također. Takvi, braćo moja draga, ne samo da ne mogu pomoći društvu u kojem žive, već su oni, oni su na teretu sebi i svojoj porodici i društvu u kojem živim. Žalosno je to, a takvi bi, braću moja draga, trebali sutra da preuzmu vodstvo ovog društva, a oni, braću moja draga, su na teretu ovom napačenom društvu. Što se tiče povoda bitke na Hendeku, islamski historičari navode kao povod ove velike bitke, ovog velikog historijskog događaja, to da je delegacija jednog od tri židovska plemena koje je živjela u Medini, Benu Nadir, nakon što je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam protjerao iz Medine zato što su prekršili ugovor otišli su i stacionirali su se na Hajberu i tada su počeli da kuju planove kako da se osvete Allahom poslaniku alejhi salatu vesselam i počeli su da razmišljaju kako da nađu saveznike koji će im pomoći da se riješe zajedničkog neprijatelja pa su došli na zamisao da je najbolji saveznik koji će im pomoći u tome ko Kurejšije, braćo moja draga. Pa su odlučili da pošalju jednu delegaciju, da pokušaju nagovoriti Kurejšije da se upusti u rad sa Allahovim poslanikom, alihi salatu wasalam. Imam Ibnu Kefir, rahmetullahi alihi, prenosi predaju od Ibnu Ishaqa, radija rahmetullahi alihi, poznatog islamskog historičara, koju je on zabilježio od Ibnu Abbas radijallahu ta'ala anhu u kojoj stoji da je ovo pleme Benu Nadir poslalo delegaciju od dvadesetak ljudi u Meku s ciljem da ponude Kurešijama savezništvo u borbi protiv Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Pa su otišli uglednici tog plemena, najučeni ljudi u tom plemenu i ponudili su Kurešijama savezništvo u borbi protiv Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Obećali su da će i oni učestvovati u ratu zajedno sa Kurešijama pa su Kurešije pristale na to zato što su već odavno imali mnoge razmirice sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi sallame bitke, ovaj, rane koje su zadobili na bedru, još nisu bile dobro zacijelile. Također, nesigurnost puta njihovih karavana već im je dosadila. I to je mnogo ostavilo traga na njihovu ekonomsku situaciju pa su odlučili ponovo da se obročunaju sa Allahim poslanikom alihi salatu wasalam. Pogledajte ovdje jedan veoma bitan moment. Kurejiš kada su ugledale židove i njihovu delegaciju, njihove učenjake, kazali su ovo su sljedbenici knjige Ehlul Kitab, treba da se okoristimo od njih da ih upitamo. Pa su im postavili pitanje koja je vjera bolja i priznatija, i spravnija, kaže naša vjera, mnogoboštvo ili vjera Muhammeda, alaihi salatu wasalam pa su im židovi kazali, njihovi učenjaci su im kazali, vaša vjera je bolja, mnogoboštvo je bolje i vi ste preći da budete na istini od Muhammeda alihi salatu wasalam. Tim povodom Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje kuranske ajete Alam tara ila alladhina utul kitabe utu nasibe min alkitabi yu'minune bil džibti wa taguti wa yakulune ha ulai ehda minel ladhina amenu sebila. Zar ne vidiš oni koji je dat jedan dio knjige kako ukumire kumire i šetana vjeruju? A, mnogo, agom, a mnogobošcima govori oni su na ispravnijem putu od vjernika, a njih je Allah prokleo. A onome koga je Allah prokleo nećeš naći nikoga da mu pomogne Nakon toga, kada su Kurešije čule ovu, ovaj podatak koji im je i tekako trebao, sa veseljem su odlučili da napadnu Allahu poslanika alihi salatu wasalam, ne znajući da je to bilo samo laskanje židova kako bi ih pridobili u njihovom savezništu. Nakon toga, ova delegacija odlazi kod velikog plemena El Gatafan i njima nude savezništvo. S tim što su njima obećali da će učestovati i ponudili su im da im daju plodove hajbera od jedne godine. Sve što od plodova uberu u jednoj godini, oni će dati plemenu Gatafan kako bi učestvovali sa njima u savezništvu u borbi protiv Allahu poslanika alihi salatu wasalam, pa su i oni pristali. Nakon toga su otišli još po nekim plemenima, pozvali u rat protiv Allahu poslanika alihi salatu wasalam, neki su prihvatili, a neki su to odbili. I tako, braću moja draga, formirala se vojska od 10.000 ratnika, koja je u savezničkom timu krenula prema Medini gdje je živio Allahu poslanik alihi salatu wasalam u želji da zadaju završni i jedan nakaut udarac islamu i muslimanima Allahom poslaniku alihi salatu wasalam. Ovdje treba da se malo zaustavimo, samo da ukratko prokomentarišemo spomenuto. Da spomenimo neka svojstva židova i da pokušamo napraviti komparaciju težine vremena tada u kojim su se našli muslimani i komparaciju vremena u kojem živimo mi danas. Što se tiče, braćo moja draga, židova, dovoljna, dovoljno nam je spomenuti od njovih svojstava to da su bili spremni da izmijeni Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru samo kako bi dobili neki ovodunjalučki čar i neku ovodunjalučku korist. Zato su, braćo moja draga, i doživjeli ono što su doživjeli kada je u pitanju njihova vjera, da su je u kratkom nekom periodu iskrivili i da od nje nije ostalo mnogo originalnih stvari. Zato pogledajte jedan hadis koji nam jasno ukazuje na njihova svojstva, koliko je to podal narod i koliko je spreman da porekne ono što je obećao i koliko je spreman da izmjenjuje Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. U hadisu koji je zabilježio imam Buharija od Abdullaha ibn Selama poznatog ashaba koji je bio jedan od najučenijih žid, židova u Medini prije nego što je došao Allahu poslanik u Medinu. Pa kada je došao Allahu poslanik alihi salatu wa selam u Medinu, on je došao kod Allahu poslanika u želji da provjeri da li je zaista poslanik. Pa mu je kazao, postavit ti tri pitanja. Na njih ne može odgovoriti niko, osim ko je poslan od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kada mu je Allahu poslanik alihi salatu wasalam odgovorio tačno na sve tri pitanja, obznanio je prelazak, prelazak na islam. Znali neko koja mu je tri pitanja postavio? Kada je obznanio prelazak na islam, ovaj veliki ashab preporučio Allahom poslaniku alihi salatu veselam da pozove židove i kazao mu je židovi su narod potvori znao je da će ga potvoriti pa je kazao pozovi i upitaj o meni šta misli o meni pa se je sklonuo u susjednu odaju Allahom poslaniku alihi salatu veselam je pozvao ugledne židove Medini pa su došli pa ih je upitao o Abdullahu ibn Salamu. pa su počeli da ga hvali govoreći To je najučeniji među nama, sin najučenijeg među nama. To je najugledniji među nama, sin najuglednijeg među nama. Pa je izišao Abdullah ibn Selam iz susjedne odaje, pa je kazao Ešhedu an la ilaha illa Allah, wa ešhedu anne Muhammeda Rasulullah. Pogledajte, braću moja draga, bez imalo stida, u istom momentu, u istom momentu su okrenuli, okrenuli ploču i kažu svi jednoglasno, ovo je najgori među nama i sin najgoreg među nama. Kako god se tada nisu stidjeli najplemenitije osobe koja je ikada kročila dunjalukom Allahu poslanika alihi salatu wasalam, tako se danas isto ne stide da potpišu primire, a sutra ga oni prekinu. Zato, braću moja draga, to je i je cilj izučavanja siri, da se upoznamo sa tim ljudima. Da se upoznamo sa tim ljudima. Zato na kraju ovog hadisa kaže ovaj ashab, o Allahu poslaniče, to je ono čega sam se bojao od židova. To je ono čega sam se bojao od židova da će poreći, da će poreći istinu. Zato, braću moja draga, šta očekivati danas od njih? Šta danas očekivati od njih kada su bili juče spremni da ovako promijenu svoje izjave pred Allahovim poslanikom alihi salatu wasalam? Oni su ti koji su bili obavezni da slijede Allahog poslanika alaihi salatu wasalam. Sama činjenica da su negirali njegovo poslanstvo samo zato što nije bio iz njihovih redova ukazuje nam ko su ti ljudi. Pogledajte kako Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Baqara opisuje njihovo stanje, kako su poznavali Allahovu poslanika alaihi salatu wasalam, pa kaže Oni kojima smo dali knjigu znaju po poslanika kao što znaju sinove svoje ja'rifunehu kema ja'rifune ebnaehum. Oni poznaju Allahovog poslanika kao što poznaju sinove svoje. I povrst svega toga, braću moja draga, oni su smogli snage da zanegiraju poslanstvo Allahovog poslanika samo zato što nije bio iz njihovih redova. Zato se prenosi od ovog ashaba Abdullah ibn Selama. Poslušajte ovu predaju. Kaže, ja čvršće vjerujem da je Muhammed Allahov poslanik nego što vjerujem da sam ja otac svome sinu. Toliko je čvrsto vjerovao, toliko je čvrsto vjerovao u poslanstvo Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme, kaže čvršće vjerujem nego što vjerujem da sam ja otac svome sinu. Zna da je otac svome sinu, ali opet postoji mogućnost. Ali ne postoji mogućnost ni jedan posto da Allahu poslanik alaihi salatu ve nije poslan od Allaha. Zato, braću moja draga, pogledajte šta danas ti židovi rade muslimanima u Palestini. Zaboravili su da su i muslimani učinili toliko veliku uslugu kada im je Hitlerova Evropa postala tijesna, oni su ih prihvatili. Oni to njima zaboravljaju. Normalno, muslimana, insana, koji studira ovako studiozno siru Allahu poslanika alihi salatu wasalam, ne iznenađuje ga to što se dešava muslimanima u Palestini. Braćo moja draga, to iznenađuje, iznenađuje samo onoga ko ne poznaje njihovu stvarnost. Što se tiče stanja muslimana u tom periodu, za sigurno je u velikoj sličnosti sa onim u čemu mi danas živimo. Pogledajte samo kako se cijeli svijet okupio u jedan savez u borbi protiv muslimana i protiv islama. Zato je veoma bitno da se zaustavimo kod ove bitke i da vidimo kako se ponašao Allahu poslanik u svakom momentu u toj bitci kako bi uzeli pouke, poruke i kako bi uzeli formule. A vidjet ćete, braćo moja draga, koliko je korisnih načina, kako se mi danas možemo koristiti od te bitke i kako se možemo oduprijeti neprijateljima Islama. Kada se pokrenula ova velika vojska od 10.000 vojnika i krenula prema Medini, glavnom gradu prve islamske države, Allahu poslanik alihi salatu wasalam, prije nego se i pokrenula, dobio je informacije o pokretanju te velike vojske. Dobio je informacije o pokretanju te velike vojske. Jer izvidnice Allahu poslanika alihi salatu wasalam neprestano su odlazile i dolazile i kada je u pitanju informisane, informisanje cijeli arapski poluotok držale pod svojom kontrolom. Normalno, tada je, braću moja draga, stanje bilo više nego alarmantno. Zamislite sada da mi ovdje očekujemo vojsku od 10.000 vojnika. Kako bi se ponašali? Zato je veoma bitno da vidimo kako se ponašao Allahu poslanik alihi salatu wasalam. Prvo što je uradio, sazvao je šuru da se konsultuju šta im je raditi u tim teškim momentima. Nakon iscrpne analize i uzimanja u obzir svih argumenata i svih faktora, svih resursa kojim su raspolagali muslimani, donijeli su odluku da pokušaju da se zaštite od te velike mase koja je brojala 10.000 vojnika kopanjem Hendeka oko Medini. Ovdje treba spomenuti jednu stvar, da skoro sve knjige historije navode podatak da je Selman el-Farisi radijallahu ta'ala anhu bio taj koji je predložio Allahom poslaniku kopanje Hendeka ali ne postoji ni jedna vjerodostojna predaja koja ukazuje na to. S tim, što je to za sigurno činjenica, i treba je uzeti u obzir da do tada nije bio poznat takav vid ratovanja kod Arapa. To je prvi put u historiji Arapa da je neko koristio takav vid ratovanja. I zato kažemo da ta činjenica ide u prilog tome da je to prijedlog Selmana El Farisije zato što je to bio način ratovanja poznat u njegovom narodu pa je on to predložio Božim poslaniku sallallahu alaihi wasallame. Što se tiče Medine, njenog geografskog položaja, Medina je sa istočne i zapadne strane zaštićena stjenama. Što se tiče njenog južnog dijela koji je okrenut u pravcu Mekke, on je zaštićen palmovicima i to je štitilo Medinu od jurišane neprijateljske vojske. Ostajao je samo sjeverni dio koji je trebalo zaštititi kopanjem kanala i hendeka. Prije nego što dođemo, ako Bog da slikom i tonom u taj hendek i kopanje hendeka, da se samo kratko zaustavimo i iz pomenutog uzmimo nekoliko velikih pouka i poruka. Prva stvar, veoma bitna stvar za nas u današnjem vremenu, pogledajte, braću moja draga, vojska prije nego se pokrinula iz Mekije, koja je tada bila I, i danas dan je 400 km daleko od Medini. Allahu poslanik alihi salatu wasalam je imao te informacije. Šta možemo, braću moja draga, da se okoristimo iz svega ovoga? Musliman čovjek treba da bude informisan. Treba da zna šta se dešava oko njega. Treba da zna šta se dešava u njegovoj državi, šta, šta se dešava u svijetu. Zašto? Da bi znao kako adekvatno da reaguje da bi znao kako adekvatno da reaguje i blagovremeno da reaguje. Nekada se desi da bi čovjek znao kako da reaguje, ali je već okasnio. Zato čovjek treba da bude informisan da bi znao kako da reaguje i ovaj blagovremeno da reaguje. Što se tiče ljudi u današnjem vremenu po pitanju informisanja sigurno se mogu podijeliti u tri skupine. Imamo skupinu ljudi koji svo svoje vrijeme slobodno vrijeme koriste, braću moja draga, u informisanju. Samo sjede i prate političke emisije, prate vijesti, prate, dnev, prate dnevnike. I tako, na taj način, oni zapostavljaju mnogo prava, pa ćemo vidjeti da su zapostavili učenje Kur'ana. Vidjet ćemo da su zapostavili dobrovoljne ibadete. Vidjet da, vidjet ćemo da su zapostavili svoju rodbinu. Zapostavili su prava svoje ženi, svoje djeci zapostavili su misionarstvo, pozivanje u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, a to sve s ciljem da budu informisani. informisani. Dobro je da čovjek bude informisan, ali ne u toj mjeri. Ali ne u toj mjeri. Imamo drugu krajnost, a to je da imamo ljude koje ništa ne interesuju. Kao da su s Marsa pali. Ne zna šta se dešava u susjednom gradu, a kamoli da zna šta se dešava u susjednom kontinentu. I to je, braću moja draga, za sigurno jedna loša strana i koja može imati mnogo negativnih posljedica. Ja ću vam navesti jedan primjer, a volio bi da me ispravno shvatite. Sjetite se kada dođe ono famozno pitanje glasanja, glasanja je li dozvoljeno ili nije dozvoljeno. Ja nemam ništa protiv toga da neko zastupa mišljenje da nije dozvoljeno glasati. Ali imam protiv toga da čovjek kaže svejedno je ko će nam biti na vlasti, sve su te stranke iste. Šta je to plod? Plod da čovjek ne zna šta se dešava oko njega. Da čovjek nije svjestan kada je Lagunđija bio samo godinu dana da je odma alžirska grupa otišla za Gvantonama. Kako možemo porediti to sa stanjem koje sada imamo u Bosni? Ne falimo ni jedne ni druge, ali mora da budemo informisani kako bi znali ko je bolji, a ko je gori. Kada imadnemo potrebu da izaberemo boljeg od gorijeg, da znamo. A to ne možemo postići, vjerujte, braćo, osim informisanja. Zato kažem, neinformisanje može imati katastrofalne greške po insana i po društvu u kojem živi. Ovo je samo jedan primjer, a vjerujte da je mnogo drugih primjera. Također, od koristi koje možemo uzeti iz spomenutog jeste da vidimo koliku veliku pažnju je Allah poslanik alihi salatu wasalam posvećivao konsultovanju. Kada je saznao za ovu informaciju, prvo što je uradio, sazvao je šuru da se konsultuje kako da se ponašaju. Allahov poslanik, kojim je dolazila objava iznad sedam nebesa, konsultuje ashabem. Braćo moja draga, to je stvar koja je i tekako nama potrebna, a s druge strane i tekako zapostavljena u svakodnevnom životu. Sjećate se da smo imali o tome predavanje koje smo naslovili mjesto konsultovanja u islamu. Spomenut ću samo jedan bitan detalj s tog predavanja, to je kada se konsultujemo, treba da se konsultujemo sa kompetentnom osobom za pitanje koje želimo da pitamo. Ako želiš da pričaš o autu, konsultuj automehaničar. Ako želiš da se konsultuješ o zdravlju, konsultuj doktora. Ako želiš da se konsultuješ o vjeri, konsultuj islamske učenjake. Samo to konsultovanje takvo će ako Bog da uroditi plodom koji se očekuju od konsultovanja. Ali ako budemo konsultovali osobe koje nisu kompetentne ili osobe koje mi unaprijed znamo kako razmišljaju, znajte, braću moja draga, da to konsultovanje neće polučiti oni rezultate koje bi trebalo da poluči, a suprotno to mi mogu se pojaviti veliki problemi kao plod neispravnog konsultovanja kako pojedinca, po pojedinca, tako i po društvo. Napokon već jednom da se ako Bog da pokušamo slikom i tonom vratiti do Božijeg poslanika alihi salatu wasalam u našim mislima i njegovih ashaba i njihovog kopanja Hendeka. Znači, nakon što su ashabi usvojili prijedlog da se kopa Hendek sa sjeverne strane Medine počeli su, braću moja draga, sa marljivim radom i sa marljivim kopanjem Hendeka kako bi zaštitili, zaštitili Medinu od direktnog udara ove velike vojske. To je bila jedna opća mobilizacija kada je u pitanju muški ovaj dio društva tako da su svi radili i mlađi i stariji radili su i oni koji su bili bogati i oni koji su bili siromašni, radili su oni koji su bili slobodni i oni koji su bili robovi. Pogledajte jednu veoma bitnu stvar, a to je kako su oni radili. Allahu poslanik alihi salatu wasalam podijelio je ashave u grupe po deset ljudi, ne pojedinačno. U grupe po deset ljudi i svako je dobio zadatak da iskopa 40 aršina hendeka. Spomenut ćemo poslije, ovdje leži jedna veoma velika pouka. Također, toliko je bila velika potreba da se uključio Allahu poslanik alihi salatu veselam u rad. I on je svojim tijelom fizički pomagao kopanje hendeka. Toliko je radio Allahu poslanik alihi salatu veselam. Toliko je nosio zemlju na svojim leđima da je zemlja, braću moja draga, prekrila boju njegove kožije i da se nije mogla vidjeti bjelina njegove kože, jer njegova koža je bila bijela kako je opisano u vjerodostojnim hadisima. Kaže se u hadisu koji je zabilježio imam Buharija od Bera ibn Aziba, kada je bio dan bitke na Hendeku, vidio sam Allahovu poslanika alihi salatu wasalam kako nosi zemlju na svojim leđima. Zemlja je i prašina toliko zaprašila njegovo tijelo da se nije mogla, mogla vidjeti bjelina njegovog tijela. I kaže, još na to, Ne samo to, već kaže Allahu poslanik u tim teškim momentima citirao je stihove Abdullaha ibn Rewahi gdje kaže Allahumme leula ente mehtedejna, wala tasaddaqna, wala sallina, fa enzilan sakinatan alina, wa thabbitin, wa thabbitil aqtama in laqina, innal ula qad bagu alina, wa in aradu fitnatan abeina. Da ne prevodimo ove stihove, nema potrebe, inša vi to možete naći u zapečećenom džennetskom napitku. Ali vidimo ovdje, braću moja draga, da je Allah poslanik alihi salatu wasalam pomagao u kopanju hendeka i šta više, podizao je moral ashabima pjevušići ove stihove Abdullaha ibn Rawahi. Normalno da je to ostavljalo velikog traga na ashabe. Kada vidi Allahu poslanika alihi salatu wasalam koji je tada šta bio? Presjednik državi kako sa njima zajedno, braćo moja draga, u hendeku kopa i kako na svojim mubarek leđima nosi prašinu i zemlju. Također u hadisu koji ga zabilježio Buharija od Enesa radijallahu ta'ala anhu prenosi se, kaže, jedne prilike izašao Allahu poslanik na hendek i zajutra. Bilo je hladno, pa je zatekao muhađire i ensarije kako kopaju. Bili su gladni, do te mjeri da su vezali kamen na svoj stomak. Kaže, pa kada ih je vidio Allah poslanik alihi salatu wasalam, kazao, kazao je opet u stihovima Allahumme inna la iše, iše tel ahira, felhfir lil ensari wal muhađira. O gospodaru, nema života osim života na ahiretu, oprosti muhađirima i ensarijama. A oni su u tako jednom stanju odgovarali Nahnu allazine baje'u Muhammeden alel islami ma baqina ebeda mi smo dali prisegu Allahom poslaniku da ćemo za Islam raditi čitav život. Braćo moja draga, ljudi su tako bili izmoreni kao što je došlo u vjerodostojnim predajama, a o tome ćemo govoriti ako Bog da u sljedećem predavanju, da su ljudi kopali hendek danonočno da ne bi okusili tri dana ništa od hrani. Zamislite, tri dana kopati hendek da ne okusiš ništa od hrani. A taj hendek nije bio mali, braću moja draga. Trebalo je iskopati 5000 aršina u dužinu, 12 aršina u širinu i 7, 9 aršina u širinu i 7 aršina u dubinu. Toliko duboko je trebalo iskopati da konjanik ne može prijeći sa konjem taj hendek. I ashabi su u izuzetno kratkom vremenu, braću moja draga, izuzetno kratkom vremenu uspili da iskopaju taj hendek. U kopanju hendeka zasigurno se desilo nekoliko izuzetno interesantni stvari, muđiza Allahom poslaniku alihi salatu wasalam, koji su imali za cilj da učvrsti ashabe i da se poljulja vjerovanje munafika. Spomenut ćemo inša Allah te muđize, ali prije toga da se samo zaustavimo kratko kod spomenutog. Prva stvar, zamislite kada bi mi danas imali lidere koji su spremni da se spusti sa svojim narodom u hendek dnevnih problema i da zajedno sa njima kopaju taj dnevni hendek. Kako bi ljudi, braćo moja draga, imali morala da rade i za islam i kako bi imali morala da rade za ovo napačeno društvo. A pogledajte Allahu poslanika alihi salatu wasalam, koji je i kako koristio ovu metodu, mnogo je koristio u svakodnevnom životu, pozivanje ličnim primjerom. To je, braćo moja draga, vjerujte, jedan od najvećih dersova kojeg možemo uzeti iz ovog dijela bitke. A to je pozivanje ljudi ličnim primjerom. To je, braćo moja draga, nešto što nam najviše nedostaje u današnjem vremenu. Pogledajte Allahu poslanika u svakom segmentu svoga života. Poziva ljude da ostavi neke harame, a on je bio najdalje od tih harama. Poziva ljude da udjeljuju, a on je skidao svoj ogrtač, nije imao drugog, ali je udjeljivao. Poziva ljude u ibadet, a toliko je klanjao noćni namaz da su mu noge oticane. Poziva ljude u džihad, u hrabrost, kada zemlja postane tjesna najvećim lavovima islama, pa kada počnu bježati sa, bolj, sa bojnog polja, on ostaje čvrst Enen nebiju la kezibu, enebnu abdul muttalibu. Kada bi toliko nastupile žestoke muke, da su najveći ashabi znali da napuste bojno polje, ostajao bi Allahu poslanik alihi salatu wasalam i citirajući ove stihove. Zato kažemo, braćo moja draga, da je veoma bitno da uzmemo ovu pouku i ovu poruku iz ovog dijela bitke, a to je da pokušamo ljude pozivati, braćo moja draga, svojim ličnim primjerom. Mi imamo mnogo ljudi u današnjem vremenu koji pozivaju, koji pričaju, ali je malo, braćo moja draga, onih ljudi koji su to pretočili u svoj svakodnevni život. A vjerujte, braćo moja draga, vjerujte, kada bi mi, islam, originalni islam, pretočili u svoj život, vjerujte da bi se ljudi otimali za nama i za islamom. Zašto? Jer je, braćo moja draga, u islamu sreća, zadovoljstvo, Ljudi želi na Dunjaluku sreću i zadovoljstvo, ali oni to nisu kod nas primijetili. Oni nisu kod nas primijetili da smo mi zadovoljni islamom i da smo sretni zbog praktikovanja islama. A vjerujte da mi praktikujemo ispravno islam i da ličnim primjerom pozivamo ljude, vjerujte, braćo moja draga, da bi se ljudi mnogo više odazivali ovom pozivu. Treba da znamo da je to možda jedan rijedak način koji nama ostao da pozivamo ljude. Jer svi oni koji pozivaju u pridržavanje za originalni islam i te kako im se mnogo etiketa prilijepi u današnjem vremenu. Ili da nisu fleksibilni, ili da ne razumiju, ili da su konzervativni, ili da ne poštuju običaje, ili, ili, ili, ili. Tako da je, braću moja draga, ostao nama onima kojima su ruke pod kamenom kada je u pitanju misionarstvo, jedan velik i plodonosan način pozivanja ljudi svojim djelom, ličnim primjerom. I vjerujte, vraću moja draga, da to najviše traga ostavlja na ljude. Privodimo kraju. Druga korist koja se može uzeti, velika korist iz spomenutog jeste, vraću moja draga, da pogledamo koliko su ashabi bili spremni da žrtvuju za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru ne tražići, braću moja draga, nikakvu nadoknadu od Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Zašto? Oni su bili spremni da tri dana kopaju hendek, gladni i žedni, zato što su radili u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Mi sa ubjeđenjem tvrdim da ne bi mogli tri dana ležati na krevetu gladi. Ne da kopaš, već da ti neko kaže, evo, u lijepu, hladnu prostoriju, tri dana se zatvori, samo lezi. Vjerujte, nakon drugog dana velik broj nas bi pao mi svijest. A razlika je, braćo moja draga, samo u jednoj stvari, u jačini imana. Oni su mogli izdržati sve to samo zato što je bio jači iman. Njihov iman je bio jači od našeg imana. Pogledajte, imali su čovjeka koji je bio uzor. Dali su sve od sebe, nakon toga se oslonuli na Allah subhanu wa ta'ala i kako je završila ova bitka pobjedom za muslimane. Tako i mi, braćo moja draga, u današnjem vremenu. To je jedna formula kako se možemo boriti protiv neprijatelja Islama. Da imamo dobre lidere koji će praktično pozivati ljude. I druga stvar, mi ne treba uvijek da gledamo visoko. Zakazali su lideri. Jesu zakazali lideri, ali vjerujte da smo i mi zakazali. Koliko mi dajemo u radu za Islamu? dvije stvari kako se možemo plodonosno boriti protiv neprijatelja islama u svakom vremenu. Da imamo dobre lidere koji će ličnim primjerom pozivati u islam i da imamo ljude koji su njima podčinjeni da daju maksimalno sve od sebe. Nakon toga kad se osloniš na Allah subhanahu wa ta'ala, znaj da neće Allahova pomoć izostati. Kao što su tada uradili ashabi, dali sve od sebe sve od sebe maksimalno, nakon toga se oslonila na Allah subhanu wa ta'ala i došla je Allah subhanu wa ta'ala pomoć. I zadnja korist, braću moja draga, volio bi kada bi je pažljivo saslušali. Korist koja nam je kako potrebna, a to je kolektivan i disciplinovan rad, je rad koji će polučiti plodove. Pogledajte ashave, nije Allah u poslanik dao svakom ashabu jedan aršin pa da kopa, ne. Podijelio ih u grupe i disciplinovan rad danonoćan rad je polučio to da su uspjeli da iskopaju takav hendek koji se danas, možda u današnjem vremenu, sa ovom tehnologijom ne bi mogao iskopati. A oni su ga iskopali rukama bez skoro ikakvog halata. Kolektivan i disciplinovan rad. Mi, braćo moja draga, živimo u vremenu u kojem ljudi hoće sve osim kolektivnog i disciplinovanog rada. Sve hoću, ja sam najpametniji, ja najbolje znam, meni ne treba niče iskustvo. meni ne treba nikakav emir, meni ne treba nikakav kolege, kolegijalni rad. Ja hoću sam da radim. Ja sam najpametniji. A ovdje je jedna velika korist. Daj Bože kada bi samo iz ovoga uzijeli ovu korist. A to je da ako hoćemo plodove iz našeg rada, mora da budemo spremni da radimo kolegijalno i disciplinovano. Vidjet ćete u sljedećem predavanju kada budemo govorili o muđizama. Kada Allah u poslani kaže ljudima uđite u kuću, jedite pa polako izađite. To su ashabi, braćo moja draga, iako tako gladni, oni su to poštovali. Zamislite nas, hiljedu, nismo tri dana ništa jeli. I kaže se, u toj i toj kući se dijeli hrana. Mi mi srušili tu kuću, zbog nediscipline. Ali ashabi su imali disciplinu. Ashabi su znali raditi kolegijalno. To je, braćo moja draga, nešto što nama danas nedostaje. Pogledajte da je žalosno da su to nevjernici shvatili. Mi znamo i mora da budemo ubjeđeni da nevjernici jedni druge mrze. Tahsebuhum džemi'an wa kulubuhum šetta. Ti misliš da su zajedno, ali su njihova srca razjedinjena. Je li misli neko od vas da Britanci vole Amerikance? Kogod misli nek zna da je pogriješio. Ali oni se vole kad treba da se ujedine protiv muslimana. Oni su shvatili da pojedinačno ne mogu da se bore protiv islama, pa su ušli u savez. A muslimani nisu shvatili, a imaju pouku u životopisu Allahu poslanika alihi salatu wasalam da se treba raditi kolegijalno, disciplinovano. Nevjernici su to shvatili, a muslimani su to zapostavili. Muslimani su to znali, ali su zapostavili. I to je dovelo do toga da imamo stranke. Pa svako tvrdi da je on u pravu. Danas imate ovi, imate oni i s kim god razgovaraš, samo je on u pravu. Svi ostali su 100% u baraletu baš kako Allah Đelešanu opisuje kullu hizbin bima ledehim ferihun svaka skupina zadovoljna, sretna sa onim što oni imaju samo je ono što smo mi u rijedu a ostali su na balaletu u kopanju braćo moja draga Hendeka desile su se neke muđize koje zasigurno nosi sa sobom mnoge pouke i poruke ako Bog da mi ćemo te muđize početi spominjati u našem narednom predavanju, pa ako vas interesuje šta se dešavalo u daljem toku ove velike bitke, dođite ako Bog da sljedećeg petka na kraju. Subhaneke Allahume ve bihamdike, ešhedu in la ilaha illa ente, estagfiruke, wa etubu ilike. islamski web portal www.lcrtica-ihlas.com أخي طال الشقاء وتفرعت سبل العنا أخي طال الشقاء وتفرعت سبل العنا والدمع أغرق مقلتي وكأنه مطر الشتاء والدمع أغرق مقلتي وكأنه مطر الشتاء أخي قد طال الشقاء وتفرعت سبل العنا أخي قد طال الشقاء وتفرعت سبل العنا والدمع أغرق مقلتي وكأنه مطر الشتاء والدمع أغرق مقلتي وكأنه مطر الشتاء إني لأشعر أن عمري بعد فرقتكم هباء ولستم ماء الحياة وأنتم هذا الهوى